บุ๊กทูยี่สิบเอ็ดวินชิอุงการสนทนาสอง conversa dois คุณมาจากไหนคะ de onde você vem มาจากบาเซลค่ะ da บาซิเลียปาเซลอยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์บาซิเลียเอนาสวิสดิฉันขอแนะนำให้คุณรู้จักกับคุณมิวเลอร์ได้ไหมคะ Posso lhe apresentar o senhor Müller? เขาเป็นคนต่างชาติ Ele é estrangeiro. ขาพูดได้หลายภาษา Ele fala várias línguas. คุณมาที่นี่ครั้งแรกใช่ไหมคะ Esta é a sua primeira vez aqui? ไม่ใช่ ดิฉันเคยมาที่นี่เมื่อปีที่แล้วค่ะ Não, já estive aqui no ano passado. แค่หนึ่งสัปดาห์เท่านั้นค่ะ mas só por uma semana คุณชอบที่นี่ไหมคะ Você gosta daqui คนที่นี่ใจดีดิฉันชอบมากค่ะ Gosto muito. As pessoas são muito simpáticas. และดิฉันก็ชอบทัศนียภาพด้วยค่ะ E também gosto da paisagem. คุณทำงานอะไรคะ Qual é a sua profissão? ดิฉันเป็นนักแปล Sou tradutor. ดิฉันแปลหนังสือ Eu traduzo livros. คุณมาที่นี่คนเดียวใช่ไหมคะ Está sozinho aqui? ไม่ใช่สามีของดิฉันก็มาที่นี่ด้วยค่ะ Não. A minha mulher também está aqui. และนั่นเป็นลูกทั้งสองคนของดิฉัน E ali estão os meus dois filhos.